mwanadamu mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anapompa kitu anaona kwamba yeye ndiye mpaka wengine wanasema kwamba ni bidii yangu ni nguvu yangu ni ilmu yangu wala sikupewa na Allah subhanahu wa ta'ala قول الله سبحانه وتعالى يا الله قال إنما أوتيته على علم عندي husema kuwa mimi nimepewa kutokamana na ilmu ambayo niko nayo nilisoma nikajitahidi, ndiko kwa maana hiyo nikapewa. Sasa mtu anajigamba baada ya kupata mali hii Allah subhanahu wa ta'ala amekupa na amekupa kwa malengo, anataka kuona utaitumia namna gani. Unapokuwa nayo, wengi wanahitaji, na siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza ndio kwa maana hiyo yule aliyepewa na yule aliyenyimwa, lau wawili hawa wote wakafanikiwa kuingia peponi, basi huyu masikini ataingia kabla ya tajiri kwa miaka mia tano kwa sababu huyu tajiri anaulizwa kuhusu kila shilingi yake aliipata vipi, na kisha baada ya kuipata aliitumia namna gani. Ndio kuna hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam inasema, kati ya maswali manne atakayoulizwa mtu siku ya Kiyama, wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, mali ambayo uko nayo kwanza kabisa umeichuma kwa njia gani? Kwa sababu njia ni mbili, imma halali ama haramu. Leo wengi miongoni mwa wanadamu wanapigania mali, mtu anapigania mabilioni ya mali yuko tayari kuua kutumia mbinu zote almuhimu awe na mali wala hajali maisha ya wengine leo maskini ya Mungu watu wanauawa watu wanapotea wanapotezwa kisa na maana kwa ajili ya mali mtu yuko tayari aibe na kila atakayejaribu kufungua mdomo wake atapotezwa atamalizwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakuuliza kuhusu mali yako uliipata vipi na kisha baada ya kuipata umeitumia namna gani kuna pesa ambazo tunapigania na pesa kama hizo utazipata lakini je utaweza kuzimaliza unapigania pesa pesa hizo ukipewa utaweza kuzimaliza bila shaka huwezi kuzimaliza lakini ni tamaa ya binadamu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an kuhusu mali, na hii ni baada ya kumlaani shetani. Anamwambia namna gani? washarikuhum fil amwali wal aulad wa'iduhum wama ya'iduhum ash shaytan illa ghurura, shirikiana na hao wanadamu katika mali, shirikiana nao katika mali, mtu asijali anapata mali kwa njia gani Leo wengi wetu tuko tayari tuko tayari kula riba, kuwadhulumu wenzetu, kuwalisha familia zetu mali ya haramu, kwa sababu hatumwogopi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwanadamu mara nyingi anapopata anaona kwamba ni ilmu yake, ni cheo chake, katigana ndio kapata. Wala in adhaqnahu rahmatan minna, tunapomwonyesha rehma itokayo kwetu sisi min ba'di dharra'a massatuhu, baada ya dhiki na shida iliyompata. Sasa huu mwanadamu anaona kwamba yeye ni mtu muhimu kabisa, Allah anampenda, ndio kwa maana akapewa mali hii, dunia hii ambayo tunaishi. Allah subhanahu wa ta'ala humpa kila mtu, waweza kuwa mu'min, waweza kuwa kafir, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakupa sasa Allah anaeleza kwamba huyu mwanadamu katika hali ya unyonge ni mwenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa mnyenyekevu, anaomba anaomba Allah anapomwondolea shida kama hiyo, akampa neema, akampa utajiri, akampa mali, husema namna gani? Innama utituhu ala ilmin, nimepewa kwa sababu mimi nastahiki, mimi ni mtu ambaye nina cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kwa maana hiyo Allah akanipa mali kama hiyo bali hiya fitnatun sivyo namna unavodai sivyo namna anavodai lakini lakini ni, ni, ni mtihani neema kama hiyo ni mtihani itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuona je utaweza kumtii na kutekeleza majukumu uliyokabidhiwa أما نمنغاني ولكن أكثرهم لا يعلمون lakini wengi miongoni mwa watu hawatambui neema kama hii ndio kwa maana wanasema nimepewa kwa ajili ya elimu yangu kwa ajili ya cheo changu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kauli kama hii qad qalaha alladhina min qablihim waliotangulia walidai madai kama haya walidai madai kama haya lakini madai kama haya hayakuwasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jamaa ambaye alikuwa wakati wa Allah Musa alayhi salam kwa jina Qarun. Qarun Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mali tena mali ya kisawasawa kiasi kwamba vifunguo vya hazina yake vinabebwa na watu wenye nguvu na zaidi ya haya kana kwamba zinawazidi nguvu Qarun aliona kwamba amefika kiwango watu wake walimpa nasaha idh qala lahu wa qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin inna allaha la yuhibbu alfarihin walimpa nasaha asivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala hivyo anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala hapendi wakazidi kumweleza وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة تفتك وهيك أنبتو الله سبحانه وتعالى مكفى تفتى نيوم يا آخرة تندى عمل يا خيري نونك تند عمل يا خيري ولا تنسى نصيبك من الدنيا وسيساو فنقولكو لهفى دنياني وأحسن كما أحسن الله إليك وجدي واتوما نمنى الله سبحانه وتعالى alipokutendea wema amekupa nawe vile vile wasaidie watu wala tabghi alfasada fil ard wala usifanye ufisadi katika ardhi hii achana na maovu inna allah la yuhibbu almufsidin allah hawapendi wale wanaotenda maovu alipopewa nasaha kama hizi tazama jawabu yake alisema namna gani qala inma utituhu ala ilmin indi, mimi nimesoma kwa ajili ya elimu yangu, ndio mali hii nimepewa. Wala hakutambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliangamiza waliotangulia kabla yake, walikuwa na nguvu na walikuwa na mali nyingi kabisa. Hakutambua jambo kama hilo, lakini mwishowe ikawa vipi? Allah alimdidimiza yeye, nyumba yake, mali yake, wote walididimia ndani ya ardhi. Allah aliwazamisha tunakuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anaeleza kuwa alimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema inna thalathatan min bani Israil hakika watu watatu katika banu Israil wa kwanza akiwa ni Abras ana shida ya ngozi wa aqra mwingine ana shida ya nywele hazimai kichwani nywele zinaanguka zenyewe wa a'ma, na watatu walikuwa kipofu. Watatu hawa mwenye shida ya ngozi, mwenye shida nywele hazimei kichwani na mwenye shida haoni, yani kipofu. Watu hawa watatu, fa arada Allah an yabtaliyahum ba'atha ilayhim malakan faata al-abras. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuwapa mtihani. Katika hali kama hiyo, aliwaletea malaika huyo malaika akaja kwa mtu wa kwanza ambaye alikuwa na shida ya ngozi, ugonjwa wa balanga. Ngozi ngozi iko katika hali mbaya kabisa, haipendezi. Lao ukitazama, ukitazama hivi inakuchukiza, kana kwamba kachomeka na moto. Sasa ndio malaika akaja kwake akamuuliza, ayu shay'in ahabbu ilaik, ni kitu gani ambacho unakipenda mno? Jamaa akasema launun hasanun wa jildun hasan, mimi napenda kuwa na sura nzuri na ngozi nzuri. Wayadhhabu anni alladhi qad qadara linnasu bihi, na vile vile napenda ugonjwa huu uniondokee, kwa sababu ugonjwa huu umewafanya watu kunidharau, kunidunisha, wala hawaniheshimu kabisa. Ndipo katika hali kama hiyo famasahahu malaika akamshika kwa mikono yake kana kwamba anampanguza fadhahaba anhu qadaru ugonjwa huo ukamwondokea fautiya launan hasanan wa jildan hasana akapewa sura nzuri akapewa ngozi nzuri kisha malaika akamuuliza fa ayyul mal ni mali ipi ahabu ilaik unayoipenda mno ndipo jamaa akasema al-ibil au al-baqar mimi napenda ngamia ama ng'ombe. Almuhimu, rawi amekuwa na shaka, je, ni ngamia ama ni ng'ombe? Ndipo katika hali kama hiyo, fautiya naqatan ushara, jamaa akapewa ngamia. Ngamia kwa sifa gani? Alushara, ngamia aliye na mimba, ngamia aliye na mimba, mimba ambayo ina miezi kumi, kwa sababu ngamia hubeba mimba kwa muda wa mwaka mzima. Ndio katika aya ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza akisema, anazungumzia shida ya kiyama akisema, wa idha al-isharu uttilat, na siku ambayo ngamia mwenye mimba ya miezi kumi atasahaulika, ataachwa, kwa sababu shida ni kali mno. Kila mmoja anashughulika na nini? Na nafsi yake. Sasa jamaa alipewa ngamia mja mzito, na kisha baada ya kupewa malaika alimwombea dua, dua akisema barakallahu laka fiha, Allah ibariki ngamia yako. Sasa malaika anakuja kwa mtu wa pili ambaye ni Aqra aliye na shida ya nywele, alikuja kwake na kumwambia ayu shay'in ahabbu ilayk ni kitu gani ambacho inapendeza mno kwako wewe? Jamaa akasema sha'run hasan, napenda kuwa na nywele nzuri wayadhhabu anni alladhi qad qadhirani linnas bihi, na vile vile napenda kiniondokee kile ambacho kimekuwa sababu ya watu kunichukia, kunidharau, kunidunisha, yani uchafu huu niondokee. Malaika vile vile akamshika ugonjwa huo ukamwondokea. wa utiya sha'ran hasana, akapewa nywele ambazo ni nzuri kabisa. Kisha akaulizwa ni mali ipi unayoipenda? Jamaa akasema mimi napenda ng'ombe naye vile vile akapewa fa'utiya baqaratan hamila akapewa ng'ombe ambaye ni mjamzito na vile vile kuombewa dua barakallahu laka fiha Allah ibariki hiyo mali yako kisha malaika akaja kwa mtu watatu ambaye ni kipofu na akamuuliza vile vile ni kitu gani ambacho anakipenda yule kipofu akasema tazama jawabu yake tofauti kabisa na wale wenzake wawili kipofu anasema ayarudda Allahu ilayya basari mimi napenda tu Allah anirudishie macho yangu amemtanguliza Allah napenda Allah anirudishie macho yangu fa ubsira bihi nnas ili niweze kuwaona watu ndipo hapo malaika akamshika vile vile faradda Allahu ilayhi basara Allah akamrudishia macho yake kisha malaika akamuuliza fa ayul mali ahabbu ilaik ni mali ipi inayopendeza mno kwako wewe jamaa akasema alghanam mimi napenda mbuzi naye vile vile akapewa mbuzi mwenye kuzaa akapewa mbuzi mbuzi ambaye ana sifa hiyo hiyo ya kuzaa sasa baada ya hapo hao wawili wenye ngamia na wenye mbuzi mali yao ikaanza kuwa wakaanza kutajirika wakawa matajiri kabisa ngamia inazaa ng'ombe inazaa na huu mwenye, mwenye mbuzi vile vile yake ikaanza kuzaa wote wakawa matajiri walikuwa masikini wote wana shida zao baada ya miaka kadhaa kila mmoja akawa tajiri tena tajiri wa kupindukia ndipo hapo malaika anakuja tena ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته malaika amekuja kwa mtu wa kwanza ambaye ni abras aliye na shida ya ngozi sasa malaika anakuja katika sura yake vile vile malaika ana shida hiyo ya ngozi ni masikini ni fukara akamwambia namna gani rajulun miskinun mimi ni mtu masikini qad inqata'at bi al fi safari nimekatikiwa na usafiri wangu sina chochote sina chenye kunisaidia fala balagha liya liyoma illa billahi thumma bik mimi sina chenye kunifikisha chenye kuniwezesha niendelee na safari yangu hadi nifike ila ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha wewe Mwenyezi Mungu thumma bika hakusema Mwenyezi Mungu na wewe Mwenyezi Mungu kisha wewe sasa malaika analia shida zake as'aluka billadhi ataka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal namuomba yule ambaye amekupa ngozi nzuri amekupa sura nzuri na akakupa mali ba'iran angalau nipe ngamia moja ngamia moja peke yake ataballagh bihi fi safari ili niweze kuendeleza safari yangu niweza kufika salama tazama tajiri anasema namna gani alhuququ kathirun hapa kuna haki nyingi kabisa hapa kuna mke wangu kuna watoto kuna jamaa zangu wote wananisubiria jamaa amekataa kutoa si kwamba hana ana nyingi kabisa lakini kutoa moja peke yake ameshindwa ndipo baada ya kukataa kabisa malaika akamwambia kaanni a'rifuk kana kwamba mimi nakujua alam takun abrasa yakdhiruka nnas hukuwa na shida ya ngozi kama mimi hukuwa na shida ya ngozi watu wanakudharau wanakudunisha faqiran tena ulikuwa fukara faataka Allah azza wa jalla almal Allah subhanahu wa ta'ala akakupa hii mali baada ya kueleza haya maneno naye akasema innama warithtu hadha almala kabiran an kabirin, mali hii nimeirithi, mali hii nimeirithi kwa wazee wangu ambao walikuwa ni matajiri, wazee wangu ambao walikuwa na uwezo. Hii mali imetokamana na babu zangu kule, walimpa babangu karithi kwao, nami nimerithi kwake. Unaniambia mambo gani? Eti mimi nilikuwa fukara? Haya ni mambo ambayo haeleweki. Sasa malaika anapewa jawabu kama hiyo kwamba mali hii nimeirithi kwa wazazi wangu ambao walikuwa ni matajiri, wazee wangu ambao walikuwa ni matajiri. Malaika akamwambia, in kunta kadhiban fasayaraka Allahu ila ma kunta bih, kama wewe ni mrongo kwa haya unayoyasema, Allah akufanye namna ulivyokuwa. Alikuwa namna gani? Ana shida ya ngozi, ni fukara, hana chochote kiasi kwamba watu wanamchukia kila wanapomuona wala hawapendi aje karibu nao ndipo hapo malaika akienda kwa mtu wa pili ambaye alikuwa na shida ya nywele akamlilia shida zake amekwenda na shida kama hizo hizo akamlilia shida zake akaomba angalau apewe ng'ombe mmoja jawabu ya jamaa ikawa sawasawa na huyu wa mwanzo naye malaika vile vile akamwombea dua, kama ni mrongo, Allah akufanye namna ulivyokuwa. Akaja kwa mtu watatu ambaye ni kipofu, naye amekuja hali ni kipofu, akamwambia namna gani, rajulun miskinun wabnu sabilin, mimi ni mtu masikini tena mpita njia, qad inqata'at bi alhibalu fi safari, nimekatikiwa na chenye kunifikisha katika safari yangu فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك سينا شنو يكون في كيشا إلا نوزع الله سبحانه وتعالى كيشا ويكون سيدية أسألك بالذي رد عليك بصرك نموامبا يولي أمباي أمكرديشيا ما تشيكو نموامبا الله سبحانه وتعالى ونبي أنقلاه شاتا بوزي موجة أتبلغ بها في سفري niendeleze safari yangu faqala yule jamaa ambaye ni tajiri hivi sasa zamani alikuwa kipofu akasema qad kuntu a'ma nami vile vile nilikuwa kipofu faradda Allah ilayya basari Allah kanirudishia macho yangu fakhudh ma shi'it chukua utakacho si moja peke yake chukua kile ambacho utakacho kama utachukua kumi kama utachukua ishirini almuhimu chukua kile ambacho unataka fawallahi la ajhaduka bi shay'in akhadtuhu lillah akhadtuhu lillah sitakujima chochote wewe chukua madamu wanachukua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe chukua mimi sitakunyima mimi sitoona dhiki yoyote endapo utachukua ni mali umekuja kuomba wewe chukua mimi sitapata uzito wowote Katika hali kama hiyo, malaika akamwambia amsik malak, chunga mali yako, hifadhi mali yako, fa innama btulitum, hakika nyinyi mmeletewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad radiya Allahu anka wa sakhita ala sahibayka Allah amekuridhia, ameridhia na namna ulivyofanya, na vile vile amewakasirikia wale wenzako wawili Katika hadithi hii tunapata kuzingatia kwamba watu wa mwanzo na vile vile baadhi yetu Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa neema ametupa neema baada ya kupeana neema kama hizo wengi miongoni mwa watu hawaku hawakukubaliana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwemo kuwasaidia wanaohitaji kutekeleza majukumu waliyokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala angalia maswahaba wa rasul sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar Umar Abdurrahman ibn Auf na wengineo na wengineo neema ambazo walipewa walizitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah alimpa mali na mali kama hiyo aliitumia kuendeleza Uislamu alitumia mali kama hiyo kuendeleza Uislamu. Mama Khadija radhiallahu anha, mali ambayo alipewa naye vile vile aliitumia kuendeleza Uislamu, kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam akimuoa hana chochote. Mali kama hiyo aliitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapokupa anapokupa neema neema ya mali isiwe sababu ya wewe kuwa na kibri kuwadharau wale ambao hawana ukajiona kwamba wewe ni bora zaidi kwa sababu sifa ya mwanadamu kalla inna linsana la yatgha arraahu istaghna mwanadamu anakuwa na kibri anakuwa na jeuri wakati anaona kwamba ana kila kitu Allah amempa anaanza kudharau watu leo utapata baadhi ya marafiki zako mmelelewa pamoja mmesoma pamoja Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali baada ya kupewa mali ameona kuishi hapa mtaani jamaa watanisumbua watakuja kuombaomba kila wakati jamaa anaamua kuhama kule anapokwenda kuna askari mlangoni huwezi kuingia kuna mbwakali mlangoni huwezi kuingia kwake ofisini kwake ofisini ukienda kuna secretary anakuuliza maswali 20 30 wataka nini hapa jamaa msikitini haonekani ubakhiri wa mali sasa Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa amekupa ili uwasaidie wale ambao hawana uwezo hakuna faida mtu kurundika mabilioni kama wanavyofanya wanasiasa na wale matajiri mtu raha yake ni mali kuongezeka kila siku na ni bakhili ajabu mali kama hiyo itakuwa sababu ya mtu kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama endapo hutoi zaka huwasaidii wanaohitaji na hakuna msiba mkubwa unaompata mwanadamu baada ya yeye kufariki yeye ameshafariki masikitiko yake makubwa ni yapi anasema kuwa nimekusanya mali yangu mimi mwenyewe binafsi nimeikusanya nimehangaika usiku na mchana na hivi leo naacha mali yangu yote na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nitaulizwa kuhusu mali hii yote sasa unapopata kuwa na fikra kuwa aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala itumia mali hiyo kwa kile ambacho kitakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala usiwadharau wale ambao hawana usije ukasema huyu fulani ni mpumbavu kabisa hana akili leo ana miaka 50 60 mbona hana mali mali yake aliipeleka wapi hakutumia akili yake mimi nimetumia akili yangu ndio kwa maana nimepata mali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekupa mshukuru Allah kwa kuwasaidia wale ambao hawana lau utafanya hivyo utakuwa mwenye kufaulu hapa duniani na kesho akhira Allahumma anna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك